popular a músico estas producto de triobla etna mixaggio Europa América y África. Citio proceso de confandillo començigi dun la conquero de la América fare de hispanoi y Paralele al militista conflicto quiu amplexis la tutan centran cae sudan la hispanoi entreprenis multe flancan agresan activadon pri ciui aspectoi de la occupitai territorioi. En tiu cruda socio de milito, sclavezzo per forto senigado, la ecclesio pere de misiistoi respondecis pri la religia kai spirita assimilo de la indigenoi kai africa esclavoi. Por tiu celo, ili usis musicon kiel efican rimedon por altiri ilin, ne nur alea cristana religio, sed ancau al acceptado de la nova situazio. Ciam la Europa musico contactigis cun la indigena i cantoi ca la africa i ritmoi et comensis la confandigio de ci i tri matrizoi qui uestis malsamai sed ne mal congruai si avitse la tri granda i havis comunain in el radiquijoin Tia estas la caso de hispanoi cae africanoi, exilitai en tiu nova mondo, quancam ne pro la samai chialoi. Same, la indigenoi, la solai autoctonoi, estis malpligitai pro la milito cae la epidemioi alportitai de la conquerintoi. Ili estis subigitai cae marginigitai en siei triboi, forpelitai de siei landoi, moroi, dioi, cae signoroi. Ili senti sin exilitai en sia propria territorio. En citio proceso de perforta evangelisado, la ecclesio ludis musike fundamentan rolon instruante la arton ludi instrumentoin, cae disvastigante novain sonoin en publicae festoi cae ceremonioi. Ili enconducis musican gamon pli largan or la quintona, tipa por la indigenae cae africae glosantaroi. Ili alportis melodian cae poesian repertuaron parolan cae scriban cantaroi cae partituroi. Por la Mexicae indigenoi de antiqua Tenochtitlano, musica agado estis exclusive religia rito cae neniam abstracta arto, sed la lerno locoi havis perfectan sistemon de musica educado, vera i musica i conservatorioi, lau la unue atestantoi de nov Hispania, frai Bernardino de Zahagún cae Diego Durán. En citiui institutioi, la studentoi, filoi cae filinoi de la nobeloi, lernis danson cae canton, cae ancau la arton ludi musicain instrumentoin. Tamen, ci lasta estis instruita exclusive al viroi. Saman discriminazian situazion priludado de instrumentoi oni observas en la Africa musico. Documentoi de la tempo de la conquero de Americo estas malabundai, sed ciui fontoi indicas la gravetson de ritmo cae sincopo en la Africa musico. Uno en la plei interesa y aspectoi estas la vocha vorto, son qualito, quium posedas ciui estagioi cae fenomenoi en la naturo, quiu povas igi vorto, comunicante messagion trasdonita pere de la iam conata parolanta tamburo. En la geneso de latina-america Popular Musico, indigeno Africano Calilia y posteuloj ludis decidan rolon, sisteme renversante la ritmo de y calmestiza y melodio y dancoj, creante cultura esprimo esprimojn, creolan, nacían autóctonan La plei conata exemplo estas tiu de la franza inigruloi, sclavoi el Santa Domingo, quiui alvenis al Santiago de Cubo, fugiante de la esclavigo quiel Teodora Guinés. Citiui musicistoi sen vestigis polcoin, valsoin, cae contraudansoin de ilia burgia rigidezzo cae accompannis illin per percutadoi lau la ritomo de la fama cinquillo. En 1743 ec funcis la Collegio Rosa de Santa Maria de Valladolid, quio educis iunain virinoin en disciplinoi quiel brodajo, cuirado, cantado cae musico, sed semper profecia celoi. La celo estis treini ilin, kiel iunain sajulinoin, ornamitai per generala culturo, por fari sin plia glogai, kiel virtai et zinoi, cae virinoi de la sozio. Uno la unua imisiistoi alvenintai, fray Pedro de Gante, organizis en Texcoco la unuan musican lerneion de Europa tipo en la tuta Americo. Sed, same kiel en Europo, ancau en la nova continento, virinai, indigenai au hispanai ne estis mensiitai en la musicae cronicoi de la dexesae cae dexepa iarcentoi crom un bonega excepto, Sor Juana Inés de la Cruz. Esperanza Pulido parolas pri la miraclo de Sor Juana, ocasinta nur unu foie en colonia y tempoi, danke a la excepta genio per quiu la naturo dotis shin. Sed, oni devas aldoni que Sor Juana fine devis resigni pristia genio, char la ecclesio mal permessis sian intellectan activadon dum iaroi timiganti gin per pecoi ca infero. Eble, tia silento pri musica activado de virinoi havas rilaton al edicto de la papo Innocento la decunua, quiam en 1686 declaris «Musico estas tute malutila a la modestezo quiu respondas a la virina sexo. Char virinoi estas distritai de la funcioi cae ocupoi quiu respondas al ili. Neniu virino, sub ia pretexto, devas lerni musicon au ludi ian ain musican instrumenton. Citio edicto estis renovigita en 1703 de la papo Clemento la decunua.